Եթերում հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Մեր հանդեսի հյուրասրահ էջը ձեզ միանգամից կտեղափոխի արվեստի աշխարհ։ Մենք կցանոթանանք ոչ միայն կանոնահարուհի Մարիանա Գևորգյանի հետ, այլև կվայելենք նրա վիրտուոզ կատարումները։ հանրապետական եւ միջազգային մրցույթ փառատոների դափնեկիր ոսկե մեդալակիր այս այուհին Արցախում էր։ Մայրաքաղաքի Սայաթ Նովայան վան երաժշտական քոլեջի դահլիճում տաղարան հնագույն երաժշտության համույթի մենակատար կանոնահարուհին հանդես եկավ Արցախի խորագրով մենահամերգ Համերգն անցկացվել է Դաշնամուրի նվագակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Տաղարան համույթի գեղարվեստական ղեկավար եւ դիրիժոր Սեդրակ Երկանյանի գլխավորությամբ։ Ծրագրում Կոմիտաս Զայատնովա, Խաչատուր Ավետիսյան, Գաբրիել Գերանյան, Էդվարդ Աբ รา համյան, Սեդրակ Երկանյան։ Ասենք որ սա կանոնահարուհու առաջին բեմերն էր Արցախում, չնայած այն ավելի վաղ էր ծրագրված։ Համերգի նախաձեռնությունը Մարիանա Գևորքյանինն է, ով մի շարք բարեգործական համերգներով հանդես է եկել Հայաստանի տարբեր մարզերում։ Տաղարան հնագույն երաժշտության համույթի գեղարվեստական ղեկավար եւ դիրիժոր Սեդրակ Երկանյանի խոսքով Կանոնահարուհու հետ թեպետ արդեն 4 տարի է համագործակցում են, բայց այս զեվաչափով կանոն դաշնամուրային նվագակցություն գրեթե առաջին անգամ են ելույթ ունենում։ Աննա Գևորգյանի հետ մեր զրույցը ներկայացնում ենք Ձերուն Կնդրությանը, այն ընդմիջելով կանոնահարուհու զմայլելի կատարումներով, որոնցով նա գերել է հանդիսատեսին։ Այս համերգի նախաձեռնությունումն էր։ Ես այս համերգին ճիշտ ասած շատ վաղուց էի պատրաստվում, որովհետև շատ-շատ մեծ ցանկություն էի բարեգործական համերգով հենց Արցախում հանդես գալ։ Ես բազմաթիվ բարեգործական համերգների հեղինակ եմ, նաև ծերանոցներում եմ մի շարք համերգներ ունեցել, դա դե իմ համար ուրիշ բան է, գիտեք, այդ բարեգործական համերգով հանդես գալ հենց Արցախում։ Որովհետև սա հենց այո, նախաձեռնությունը իմն է, ուղղակի անընդհատ խոչընդոտներ էին լինում եւ շատ։ Սա միակ համերգը կլինի Արցախում թե Չէ, սա միանգամայն են, զորամասերում է պետք է լինեմ, նաև պետք է այստեղի կամերային նվագախմբի հետ համերգ ունենամ։ Ուղղակի այսպես էր, ես պետք է մեկ անգամ գայի մենա համերգով, որից հետո արդեն իրեն կարող էին հրավերել ինձ։ Մայստրոյի հետ ես զրուցել եմ, փետրվարին պետք է մենա համերգը տեղ ունենար, ուղղակի անընդհատ հետաձգվում էր, հետաձգվում էր, բայց շատ ուրախ եմ, որ այսօր կայացա վերջապես, որտեղ այդ իմ սրտի թելադրանքն շատ շատ էի ուզում այս հողում, որտեղ ամբողջ ճանապարհին որ գալիս էինք, չեք պատկասնի այդ բնությունը, ես առաջին անգամ եմ Արցախում։ Առաջին անգամ եմ Արցախում ու պատկերացրեք այն էմոցիաները, այդ այդ ամեն ինչ ինչ որ տեսել եմ։ Մենք եկել ենք ու ես անմիջապես այդպես չի լինում, որ գալիս են ճանապարհում ու միանգամից համերգ են տալիս, բայց հավատացեք, ես դեռ 2-3 համեր կարող եմ տալ, որովհետև լիզկավորվել եմ այդ ամբողջ էներգիա հայտ բնությունը արդեն ամեն ինչ տվեց որ անգամ մտանք հենց հյուրարած, ասի ես ոչմանիկարիկ էլ արդեն չնեմ ես պատրաստ եմ համերգին ներկայանալու։ Անգամ ասում եկարիք չկա մի քանի ժամ սպասելու։ Միշտ որ այդպես լինում է։ մանրադուքասրիկ սիրահարեցնել հանդիսատեսին ձեր գործիքին։ Ուզեի տեսնել ինքներդ երբեք սիրահարվել այդ գործիքին, ինչպես է ծնվել սերը, ընդհանրապես երաժշտության եւ կոնկրետ կանոնի հանդեպ։ Շատ շնորհակալություն։ Լավ խոսքերի ու գնահատանքի համար իրեք նշեմ, որ առանց գնահատանքի երաժիշտ կատարողը պատկերացրեք ուրեմն անելիք չունի, որովհետև եթե դու ներկայացնես արվեստ եւ այդ ամենը հավուր պատճառ ես ներկայացնում, դա հանդիսականի ականջից եւ աչքից չի բրիպում։ Եթե մի բան սիրով չանես, չի կարող արդյունք լինել։ Գիտեք, յուրաքանչյուր ստեղծագործություն նվագելուց անպայման հոգեվիճակին եմ այդ պահին հարմարեցնում եւ հենց այնպես ոչինչ չեմ անում որովհետև այն ջերմությունը, սերը, կիրքը, տարապանքը ամենը պետք է լինի քո ներսում, որպեսզի դու կարողանաս ստեղծագործության միջոցով այդ ամենը փոխանցես։ Ես չեմ նվագում։ Իհարկե, ապրելով ապրեցնում ես, գիտեք, չես կարող ուղղակի նվագել եւ իջնել։ Այդ մի քանի րոպեները, որ բեմում լինում, ես ուղղակի ապրում եմ, կտրվում եմ ամեն ինչից եւ փորձում եմ իմ հետ տանել, որովհետև յուրաքանչյուր դալիճում տարբեր հանդիսատես է լինում եւ պատկերացեք ինչքան հաճելի է, որ թեկուզ մի քանի հոգի, եթե անգամ իրենց հետ տանեն քեզնից մի մասնիկ, դու նշանակում որ արդեն ինչ որ մի բան արեցիր։ Հարկավոր չէ հազարավոր միլիոնավոր հանդիսատեսների արժեվ ելույթ ունենալ եւ չեմ կարող ասել, որ այդ ջերմությունը հենց այդպես դինում է։ Փոքր տեղերում ավելի շատ է ջերմությունը լինի եւ բացարձակ, բացարձակ, որովհետեւ հանդես եմ գալիս թե Հայաստան շրջաններից դուրս Հայաստանի թե բոլոր ուրիշ մարզերում եւ պատկերացրեք այնպես ինչպես որ ելույթում եմ մայրաքաղաքի լավագույն դահլիճներում նույն կերպ ես ելույթում ունենում ամենահեռավոր եւ ամենավատար պայմաններում գտնվող դահլիճներում որովհետեւ դու արտիստ ես ու դու պետք է միշտ լինես շատ ճիշտ հաղուր պատշաճի, որովհետև ինչպես դու ես ներկայանում բեմում, այնպես ներկայացնում ես քո արվեստը եւ հանդիսատեսը տարբերություն չունի դա մարզի բնակիչը, թե Երևանի, հա, կամ արտասահմանի, որովհետև եթե մարդը եկել է ընկնդրելու քեզ, հանդիսատեսը հավասար է։ Դու պետք է բոլորի հետ նույն կերպ լինես։ Ես այդպես եմ աշխատում եւ պատկերացեք ոչ մի տարբերություն իմ համար չկա, որտեղ եմ գտնվում, որովհետև հանդես եմ գալիս նույն կերպ, նույն պատասխանատվության զգացումով, որովհետև այդ պատասխանատվության զգացումը ամենակարևորն է, որ մարդ ինքը իր հանդեպ պետք է ունենա։ Եվ հավատացեք, ամեն անգամ փորձում ելույթս գերազանցեմ ինքս ինձ։ Հաջողվում է։ Ես ներկայացնում եմ, ես երբեք արվեստը չեմ խառնում ուրիշ ոչինչի հետ, որովհետև ես ներկայացնում եմ բարձր արվեստ եւ այդ բարձր նշաձողը փորձում միշտ պահել։ Ես ինքս իմ արժեվ եմ այդ նշաձողը դնում կարելի այսպես ասել եւ փորձում եմ ամեն անգամ ինքս ինձ գերազանցելով անցնել։ Ես սա ոչ բիզնեսի եմ վերածում, ոչ էլ ինչ-որ բաները, որովհետև եթե արվեստի մեջ ուրիշ ճյուղեր են արդեն ներկայացում, դա արդեն բարձր արվեստ չի կարող լինել։ Եվ արվեստը դա ուրիշ հասկացողություն է, իհարկե բոլորին էլ հասու չի էլ կարող լինել։ Իսկ իջով իմ սիրահարվելին 7 տարի տարեկանից եմ զբաղվում գործիքով ու հավատացեք ամեն անգամ նոր բացահայտումներ եմ։ Չէ, առաջին հանդիպումից էլ սեր գործիքի հանդիպում։ Չէ, դիտեք չեմ կարող այդպես ասել։ Չէ, որովհետև հիմա որ շատ են ասում։ Նորմալ են դրել գործիքը։ Ես ընդունվել եմ ջութակի բաժին, որովհետև բարձր էին <laughs> տվյալները, այնուհետև տեղափոխել են կանոնի բաժին, տվյալները տեսքը հավանելով, չգիտեմ, այդպես են արել եւ ես չեմ փոշմանել ու հավատացեք տարիների ընթացքում այսքան որ խոչընդոտները շատ են լինում Երբ որ հաղթահարում ես այդ խոչընդոտները, դու զգում ես, որ չէ, իսկապես սա քո արվեստն էր եւ ճիշտ ճանապարհի վրա ես, որովհետեւ հավատացեք, թեկուզ այսօր որ ես համերգին եմ գտնվում, մի քանի օր առաջ հենց շատ շատ վատ դեպքի մոտ պատահել, անգամ մի կերպ եմ փրկվել մայից, բայց ես այսօր այստեղ եմ, որովհետև ես գտնում եմ այսպես, եթե դա քո առաքելությունն է, ուրեմն ոչինչ չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ քո արվեստին, քո հանդիսատեսի համար։ Դա դե երեք շարաչնորնել մայրաքաղաքում իմ հետ համերգ ունեի եւ պատկերացրեք, անգամ հույս չունեի, որ այսօր կարող ես այստեղ լինեմ, որովհետև մի քանի օր առաջ դեպետում եղել եմ, այնտեղ մայից եմ փրկվել, որովհետև խեղդվում էի գետում։ Ես ընկել էի գետը եւ լոդկան, որ պտտվել էր իմ վրա, ես մնացել էի տակ։ Մոտ մի ժամ մնացել եմ ջրի մեջ ու չէի կարող անդուրս գալ բայց այսօր ես աստեղ եմ ու դա բացարձակ կապ չունի, որովհետև ես բեմում էի եւ ես ուղղակի վերացել էի իմ հետ տանելով իմ հանդիսատեսին։ Դա կարևոր բան է, որ դու վերանում ես եւ քո հետ տանում ես։ Thank you շատ հանդիսատեսին եք տալիս, թե հանդիսատեսից եք ստանում։ Պետք է 10, որ ստանաս։ Այն ինչ որ տալիս ես, ես ծեր եմ նվագում։ Ես ուղղակի ապրում եմ այդ մի քանի րոպեները, այդ ժամի ընթացքում ես ուղղակի տալիս եմ այն ինչ որ կա իմ ներսում, պատկերացեք ոչինչ չեմ խնայում, բայց հանդիսատեսից եւս դու ստանում ես։ Այսինքն եթե այդ կապը չլինի, հանդիսատես եւ բեմ կապը չլինի, արտիստ կապը անհնար է եւ մի բան էլ ասեմ, որ բեմը իսկապես պետք է նվաճ ես, հա, դա ամեն մեկինը չէ։ Այսինքն դու պետք է իրավունք ունենաս բեմում գտնվելու։ Իզուր չէ բեմը այդքան բարձր բեմ։ <laughs> Չէ, ամեն մեկինը չէ բեմը եւ իսկապես հիմա մեկից շատ է խառնվել ամեն ինչ։ Ես գտնում որ դա ամեն ոգինը չէ եւ պետք է իսկապես դու արժանանաս բեմում լինելուն, որովհետեւ պատկերացեք բեմի մարդը ինքն է տալիս, իրենից են սովորում, իրեն լսելով եւ դու իսկապես պետք է այնքան ճիշտ ներկայացնես, որովհետեւ երեխաները քեզնով են հենց լսում։ Պատկերացեք, երբ մենք տեղերում լինում ենք, հեռու մարզերում, մարդիկ կան, որ առաջին անգամ են գալիս, անգամ համերգ եւ պատկերացեք ինչքան պատասխանատու արդեն դակու համար, որովհետեւ քեզնով իրեն պետք է սիրեն կամ չսիրեն, հա, այսինքն ամեն ինչ կախված է քեզնից։ Ես այդպես եմ մոտենում հարցին եւ դրա համար անում եմ ամեն ինչ, որ թեկոս գոնե մի ստեղծագործությունը մարդկանց դուր գա։ Ինչպես ուսումնառություն եք անցել։ Ես ավարտել եմ երաժշտական դպրոց, այնուհետև Սպինդիարով, Երևանի Կոմիտես համապետական կոնսերվատորիա, բակալավրիատ, մագիստրատուր, ասպիրանտուրա 3 կարմիր դիպլոմ ունեմ, ավարտել եմ գերազանց, բոլորը եւ հա բոլոր աստիճաններով անցել եմ։ Հանրապետական մրցույթ փառատոների առաջին կարգի մրցանակակիր եմ, ոսկե մեդալակիր, բեմական համակ հայտուկ մրցանակակիր։ Ցանագրի մեջ որն է ամենաթանկը։ Հանդիսատեսի սերը պատկերացրեք, որովհետեւ գիտեք, ես այդքան էլ կողմ չեմ մրցույթներին, որովհետև միշտ որ անաչառ են լինում մրցույթները, ես ինքս մի քանի անգամ տարիներ եմ պետք եղել հա? շատ-շատ, որովհետև տարիներ եմ պետք եղել, որ հասնես այն ամենին, ինչին որ արժանի ես ու պայքարել ես, բայց պատկերացեք, եթե մի քիչ թույլ լինես կամքից ու կողքը չունենաս մարդիկ, ովքեր որ քեզ սատարում են։ Հա, իհարկե, որովհետև ընտանիքը շատ մեծ կապ ունի եւ այն հուսահատությունները, հա, այն անհաջողությունները միշտ տանես, չէ՞ գնում դրսևորում, դա չես կարող հա բոլորի ներկայությամբ ցույց տալ քո խնդիրները։ Այ այդ ընտանիքի ջերմությունն է կապն է, որ պահում է քեզ բեմում։ Որ իրանք ամեն վարքյան քո կողքին են, քո հետ քո ծնողը քո ելույթի ժամանակ նստած է, դա էլ է պարտավորեցնող։ Այսինքն կա հարգանք, եւ քո հանդեպ եւ քո արվեստի հանդեպ եւ նույնն էլ պարտավորությունը քեզ այո պատասխանատու դու պետք է հավուր պատշաճինես որովհետեւ ամեն ճարվածը համար հա ես դեմ հիասթափություն ունեցել շատ շատ շատ Դրա համար կողմից եմ մրցույթներին։ Քանի տարի արդեն զբաղվում եք երաժշտությամբ։ 23 տարի։ 23 տարի երաժշտության մեջ եք։ Երբևէ երկբայելու կասկածանքի պահեր եղել են ընտրության հարցում։ Ճիշտ է ընտրությունը թե չէ։ Շատ է եղել, եղել են պահեր, որ ընդհանրապես գործիքը թողել եմ եւ ընդհանրապես չեմ նվագել, որովհետեւ թե տրավմաներ եմ ունեցել որ արկելել են անգամ գործիքով զբաղվել, բայց ունեմ ես էսպիսի մի կողմ, եթե ես մի բան ուզում եմ, ես ձգտում եմ եւ հասնում եմ։ Անգամ կապչին եթե ասում եմ, որ չի կարելի կարող անգամ ձեռքդ էլ ընդհանրապես չի ենթարկվել, ես մտածում եմ, եթե այդպես պետք է լինի, թող այդպես լինի։ Ես մեկ էլ պիտի գնամ այդ ճանապարհով։ Հա, իհարկե եղել է։ Մի երկու անգամ եղել է, որ թողել եմ գործիքը, չեմ զբաղվել, բայց հետո կրկին վերցրել եմ գործիքը ու պատկացեք, ել ավելի մեծ երանդով ու ասեմ ոչ, այսպես պետք չի, ես ունեմ իմ ուղին եւ ես ինքս պետք է հարթեմ իմ ճանապարհը ինչքան է քարքարոտ է, հա, այդ մակարոններով ես միշտ ու գիտեք որ է հետաքրքիր է որ երբեք հարթ չի ընթացել իմ մոտ եւ ես արդեն սովոր եմ, ոչ մի բան հարթը լինում արդեն անհանգստանում եմ։ Ա հա, գիտեք ես արդեն անհանգստանում, իսկ իբր արդեն խոչընդոտն ունեք ես արդեն շատ-շատ էին խոչընդոտները, որտեղ անգամ շարժվել չեմ կարող։ տարված էր գործունեությունն ինչ է ցույց տվել։ Հանդիսատեսն այսօր ինչ է ուսում լսել։ Դուք հասկացել եք, դες համար բարձել եք դա։ Ես ես եմ հասկացել, որ հանդիսատեսը լսում է այն ինչ որ տալիս ես։ Գիտեք, սխալ է, որ ասում են այսինչ բանի պահանջարկը կա, չկա նման բան։ Ինչ տալիս ես, դա էլ ընդունում եւ լսում են։ Հավատացեք, ունենք շատ լավ հանդիսատես, ով լավը վատի շատ լավ զատում է։ Ուղղակի ես մեկը ափսոսում եմ, որ հնարավորություն չի տրվում թե հեռուստաընկերությամբ, թե ռադիոներով, թե համերգասրահներում որակյալ մաքուր երաժշտություն լսել։ Ես ինքս էլ դրա զոհն եմ դառնում, այնպես չի, որ ես չեմ լսում մյուս երաժշտությունները, բայց հավատացեք, ինչ որ ռոպագանդվում է, դա էլ դաստիարակչական մեթոդ է հանդիսանում։ Այսինքն Այսինքն ինչ որ տալիս ես, այն էլ ընդունում են։ Այսինքն թելադրողը դու ես, հանդիսատեսը ուղակի լսում է։ Եթե վատը լինի, չեն ծափահարի։ Ես էլ ասեմ, դու չես կարող ստիպես, որպեսի քեզ ծափահարեն։ Պատճառաբանում են վատորակ երաշխություն մատուցելով, պատճառաբանում են, որ հանդիսատեսը սա է սիրում, սրա պահանջարկը կա, սա է ուզում, սա ենք մատուցում։ Միգուցե դա ուղղակի իրենց ճաշակն է եւ իրենք այդ որակի վրա են եւ իրենք դրանից բացի այդ մակարդակը չունեն հանդիսատեսին բարձրացնել ոչ թե ինչ հա, հանդիսատեսը բարձր է հանդիսատեսին մենք պետք է չիջեցնենք ուղակի որովհետեւ ափսոսը որ ունենք շատ լավ թե երեխաներ թե երիտասարդություն թե մեր մեծերը ովքեր որ մեր իսկական աշխուղների ստեղծագործություն լսել եւ հիմա այն աղբը որ մատուցում է իսկապես ես չեմ վախենում այդ խոսքը ասելուց դեռ այն ճանապարհը որ անցել եմ այն որակավորումները որ ստացում ես շատ հստակ եւ վստահացնում, որովհետև հենց ես եւ իմ հասակակիցները եւ իմ սերնդակիցները պետք է նշեն ու ասեն, որ իսկապես այդ աղբը պետք է չպրոպագանդվի, որտեղ մենք ունենք մերը։ Հավատացեք, ես նվագում եմ տաղեր, որ հենց աթուկ իմ համար են մշակում։ Երկեհոն նաև ստեղծագործությունը հենց Երվանդ Երկանյանն է գրել եւ տաղաստված ասնա մի քանի տաղերի մշակումներ էր նվիրել, որոնց պրեմիերաները ես արեցի։ Գիտեք, այդ մաքուրը որ նվագում է, որ միայն մաքուր զուլալ գոհարներն են։ Դրանից այն կամ էլ ոչինչ չկա։ Ինչի համար վերցնել այդ արտասահմանային այդ կլկլոցներն ու չգիտեմ մուղամատները, եթե մենք ունենք մերը, մեր ազգայինը, մեր այն մաքուր զուլալը, որը հենց իսկապես մեր ակունքներից ու մեր գոհարներն է։ Մենք այդ դրա արդեն կր կերողներն ենք ու մենք հենց ինքներս պետք է այդ ամեն ինչը պահենք ու առաջ տանենք, որովհետև մենք մերը թողել ենք եւ ընկել ենք չգիտես ինչի այլ ազգերի երաժշտությունների հետեւից։ կարելի ճանաչել նաև երազանքներով։ Ինչի մասին են ձեր երազանքները։ Օ, երազանքները բազմաթիվ են, բայց քանի որ հենց այս հողում են գտնվում, շատ կցանկանամ, որ մեր սահմանները խաղաղ լինեն, որ երբեք ոչ մի զով չունենանք ու ոչ մի մայր հա արցունքով չլինի։ Ես ինքս բազմաթիվ զինվորների տաննել եմ համերգնության, իր զինվորների կողքին եմ եղել, թե Երևանում, թե դրսում արդեն թե Սկարորիայի օրերին Կարորիայի մեր տղաների հետ եմ միշտ կապը միշտ կա իրենց հետ ու համերգներով միշտ բոլոր համերգներին մասնակցում եմ ինչևէ որ կարողանում սատար կանգնում եմ եւ իրենց եւ իրենց ընտանիքներին ու հավատացեք այս հողում երևի մենակ այդ երազանքը հենա որ խաղը լինի սամաները ուրիշ ոչինչ այլ պետք չի ուրիշ ոչ մի երազանք չեմ կարող այս բան ասել որովհետեւ սուտ կլինի ինչ որ չգիտեմ ինչերից ասել հա նպատակներ շատ կան բայց միայն այս սահմանում կուզեմ որ հողերը մեր լինեն միշտ եւ ինչքան կարողանանք մնացած տնտեսն հետ վերադարձնելը մերն է ու մեր մոտ պետք է լինեն։ Մենք ոչ մի բան չենք կարող աննան իրենց համար, ուղղակի միայն իրենց կողքին լինելն է։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն այս գեղեցիկ կատարումների համար, որ նվիրեցիք, հոգևորային սնունդի համար, որ այսօր ապարգևեցիք դահլիճին։ Շնորհակալություն, որ կաք եւ դեռ գալու եք Արցախ։ Հուսանք կհանդիպենք։ Ես եմ շատ շնորհակալ, շատ շնորհակալ եմ բարձր ինտելեկտի համար եւ լավ հարցազրույցի։ Սիրելի ունկնդիր, կարծում ենք փոքրի շատ է հասցրիկ ճանաչել Մարիանա Գևորքյան հայուհուն եւ երաժիշտ կատարողին։ Հավելենք, որ հանդիսատեսը ջերմությամբ էր արձագանքում կանոնահարուհու հիրավի վիրտուոզ կատարումներին։ Համերգին ներկա էին նաեւ զինվորականներ, ինչն ավելի էր ողջևորում երաժիշտ կատարողին։ Եվս մի հուզիչ պահ կուզենայի առանցնացնել։ Համերգի ավարտին հանդիսատեսներից շատերը մոտենում եւ շնորհակալություն էին հայտնում երաժիշտներին բարձրարվեստ կատարման համար։ Նրանց մեջ էր եւ մի երիտասարդ, ով իր խոսքով նոր էր վերադարձել Թալիշի դիրքերից, բայց դեռ տուն չհասած չէր կարողացել անտարբեր անցնել համերգային ազդագրի կողքով։ Համերգից ստացած հոգեկան բավականության դիմաց երիտասարդը կանոնահարուհուն հյուրասիրեց դիրքերից խաղաց լիաբուր մրքով, ինչից Մարիանան անչափ հուզվեց։ Քանոնահարուհու մասին մեր հաղորդումն ավարտում ենք Խաչատուր Ավետիսյանի կախարդված զաղիկներից մի հատվածով, որով Մարիաննան կախարդել էր Արցախցի հանդիսատեսին։ Հիշեցնում ենք եթերային ձերուղեկիցը հայուհի ռադիոհանդեսն է մեր հյուրներ հանրապետական եւ միջազգային մրցույթ փառատոների դափնեկիր, ոսկե մեդալակիր, Տաղարան հնագույն երաժշտության համույթի մենակատար կանոնահարուհի Մարիանա Գևորքյանը։ Ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր եւ արեց Մելանիա Միլոնյանը։ Հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, մոնտաժը Կարինե Հայրապետյանի։